Eta sasoin azken kronikaren zat, hemen dugu Aines Saristoi, egunon? Egunon. Gainat, azken unen zat, duzu uh, lapurtar idazle bat? Bai, uh, aldi nuntako dut madi zubeldiaren lehen elebehia, deserria aurtzaro, izen buru Hori bimila tamazazpian plazaratu zuen elkarrak letxean, ipar luma bilduma hortan, justuki, eta Madiz Hueldia aspaletik ezagutzen dugu, kantari gisa, berrikitan ere antzezle gisa, eta orain eh, ebe, idazle gisa deskubritzen dugu. Um, egia da baduela luma bat, uh, idazkera bat ezagutzen dena, kantagintzan ezagutu dugu, baina hor formatu laburretan, hor hile berrietan uh, denbora gehiago hartzen du, luzatzen da, Eta uh, horretzen naizen uh, ere berrikitan sortu duen uh, antzerkian ikusi izan dugu uh, Bernadette Lujo iratzukiren ondoan. Eta atxemaiten dut uh, arte ere muguzietan uh, trebea dela. Dixeria aurtzaro beraza, eskatio bat ikusten da hor, zuaitz haundi baten kontra musuka ari bariz bezala? Bai, uh, azaleko argazkia polita da. Uh, Madi zubeldiak berak hartu hartu du. Zurita beltzezko ar, arbol bada, zuaitz bada, eta geridan eskatsa bat, äh, enbor ikaldoi äh, baten uh, besarkatzen, tinkatzen, ara, amultzuki. Egan dezakegu gure uh, protagonista irudikatzen duela eskatsa horrek, liburuko ana, anak uh, asko maite baititu eta maiz bere besuetan tinkatzen baititu berri hortan bada eh, parte bat autobiografikoa dena. Uh, eh, Madizu beldiak bere uh, bizipen pertsonal batzu aipatzen ditu, ez dira ahas uh, alakoak izan, mistan da, gero asmakuntza parte bat izan da, fikziozko lan bat, baina badira oinahitzat bizipen pertsonalak, garai historikoak, egiazkoak, hor uh, frankismoa aipatuko dugu, eta gero biztan da hori dena josidu uh, eh, alegiazko uh, eh, ari batekin. Beraz, historioa hasten da mila bederatzion eta zazpian, eta gero kasik gaur egun bukatuko da. Kasik suka dugu mende erdi hori uh, gaur arte. ipuinaren protagonista lehenik janutamezala ana da beraz, sei urteko neskatsa bat, irurogeita zazpian bere uh, mendaru sorteritik joan behar da familiarekin, landesetan den mezoz egiskarat bizitzera. Mm. Beraz hor da dese jotzea, neskaren bere sorteri kutxuna utzi behar du, atzegira joaiteko azken finan, beste mundu batetarat, egokitzapen lan hori, integrazio lan hori, astapenean segituko dugu neskatsarekin beraz mundu berri batetara teltzen baliz bezala, dena deskubritu eta ikasi eta bere ganatu behar du aurrak. Bon, aurrak aski malguak dira, fite eh, egokitzen dira, bon, zailtasun pixka batekin batzutan, anak frantsesa ikasten du laster, uh, aurrak mustukak baitira, beraz hizkuntza bere ganatzen du, adiskide berriak egiten ditu, eskolan, egian, hauzo berriak, Ara, mo integratzen da bainan beti atxikiko du bere baitan sohtegiaren ujadura hori, eskasuri hori, eh, naiz eta uh, ongi murgildu mundu behian. Gertakizun zerbait baditaike, interesa behar da piztu, horako hori buru batean? Ba, Aztapenean beraz badugu egoera hori, senditzen dugu anak zailtasunak dituela, ala ere bere bizi behia onartzeko, indarrak egiten ditu ala ere, baina ez da egetx. Eta uh, beharrik baditu bi gauza, bi argi izpi bere bizian, bada bere aita, beti hitz joko edo bertsutan ari dena, eta horrek bere egunak posten dizkio. Eta Daniel, adiskide berri bat, eh, landestarra dena, eta ari esker, ahreman hori esker, anak bere bizi berriak gehiago nartuko du. Eta mm, badu bere zitasun bat ere anak, uh, nola nahiko, ez da neska ahunta. Uh, eh, anak egiten ditu amets bidaiak. Egan nahi baitu gauaz lodeladik errealitatea bezain sinesgarriak diren ametsak egiten dituela. Kasik um, haragitzen da amets horietan eta amets horiei esker eskututako historioak edo sekretu batzu azalduko zaizkio. Eta bereziki bat, uh, irregularki amets horietan, beste neska bat azalduko zaio, mila deitzen dena, anari ite haundia diona, baina bitxiki ez dena uskalduna, iduriz uh, eh, galdizieraz minzo dena, eta uh, ara, emeki emeki ana hasiko da bak, neska hori pentsatzen bakarrik. pentsatu zaheman berezia duela neska horrekin, eta neska horren eskasa senditzen duela azken finean. Milarekin eleberriak alde fantastiko bat hartuko du azken finan. Zenta astapenean pentsatzen badugu ere neskaaren amets ajunta dela. Emeki emeki hartuko gira milak berrada mila egiazki bizi dela. Hmm. Eta ez dakik sekulan? Jakinen dugu, dugu. Ez dut gehiago gaiten alz, eta beste mhm. az salatuko dautzuet bukaera eta pena garrialiteke. Baina eh, mila Egia erran, milaren bidez, Madizu beldiako ino beste gai bat jorratuko du Euskal Herrian, Euskal Herria ilundu duena garaian, da haugen baiketa, frankismo garaian. Eta, uh, milaren bidez, uh, oartuko gira, be, familiari zerbait hartua izan zaiola. Eta anak naiz eta ez jakin, ez zaio argikia saldua izan, eskas bat senditzen du. Zerbait eh, presentzia bat eskas zaiola onduan senditzen du. Eta ametsak hori salatzen diote. Undarian, badik, reusitu du hor uh, pasarazten eh, mesu bat behin gehiago ere, uh, berak bizi izan dituen gauza batzu ere, liburu baten bidez, aliketa zaila izan da, eta reusitu du uh, zuretako? Nik eh, eh, maiten dut zinez trebeki uh, juntatu dituela gai ezberdin horiak. Alde batetik baditugu bere uh, bizipen pertsonalak, kondatzen dituenak. Horri gaitzen zaizkio Euskal Herriko garai historiko ilunak, beraz uh, desegiaren gaia uh, baiketa. Eta hori dena urtzen du pixka bat uh, haurtzaroko lausotasunarekin eta ametsen ma magia hortan. Eta uh, trebeki egina da, erran nahi du azken finean uh, aujaren sufrikarioa oinazea poesia bilakarazten du. Gauza edera bezala orkez, bai, bihurtzen du. Liburu hau da beti irri eta negarren arteko uh, tarte hortan, garria eta trebea da. Eta erreski irakorri duzuna? Idazkera biziki erresa da, fina da, um, Esaldiak bata abestaren ondotik, ola iresten ditugu, edaten ditugu, obe egan. Izkuntza bizikia beratsa da, eta zojotza, itzak ongi autatuak dira, eta aur baten ahotik entzuten algin ituzke, aha segeski. Eta zuzena da, zojotza, uh, eh, zinaz, eh, placer bat da, liburu horren irakurtza. Uda untan, ono, eh, irakurtzen alko ditaikena, lasaitasunean uh, eh, izan, izan eta. Bai, e, eta justuki atxamaiten dut liburu hori hor biziki egokia dela, ne ustez hor, zuaitz baten itzalean justuki irakurtzeko, <laughs> zinez eh, bada hola giro, la, mm, giro uh, lausu bat, amultsu bat, uh, aurtzaroari lotua da ere gainera, eta uh, zinez bai, udako uh, irakurketa gisa uh, aholkatzen dut. Hmm. Bo, erreferentziak horretarazteko? Beraz, eleberia deitzen da deserria haurtzaro, Madi Zubeldiaren eh, eskutik, elkar argitaretxeak plazaratu du 2008an. Hala, sasoin hautatu duzuna eh, azken eleberia zen hau, behez pero eh, sasoin berri baten dako engaiatuko girela, egarrikin berriz? <laughs> Bai, segin ezaguna. <laughs> ba, Mileske rasteko eta be, ondoko bat arte. Lasterarte garte,